Antroji Samuelio knyga, pirmas skyrius. Atsitiko, kad Sauliui mirus, Dovidas, nugalėjęs amalekiečius, sugrįžo ir praleido dvi dienas ciklagę. Trečią dieną iš Sauliaus stovyklos atėjo vyras su perplėštais drabužiais ir žemėmis apibarstyta galva. Atėjęs pas Dovydą, jis puolė ant žemės ir išreiškė jam pagarbą. Dovydas jo paklausė, iš kur ateini? Tas jam atsakė, pabėgau iš Izraelio stovyklos. Dovydas tarė, papasakok man, kas ten atsitiko. Tas atsakė, žmonės pabėgo iš mūšio, daugelis žuvo, Taip pat mirė ir Saulius su sunumi Jehonatanu. Tuomet Dovidas klausė jaunuolio, kuris jam pranešė. Iš kur žinai, kad Saulius ir jo sunus Jehonatanas mirė? Jaunuolis, kuris jam tai pranešė, atsakė. Visai atsitiktinai užėjau ant Gilbojos kalno Žiūriu, Saulius pasiremęs ant ietės, o karo vežimai ir raiteliai skubo prie jo. Atsigręžęs ir mane pamatęs, jis pašaukė mane. Aš atsiliepiau, aš čia. Jis klausė, kas tu esi. Aš atsakiau jam, aš esu amalekietis. Tada jis man tarė, ateik ir nužudyk mane, Aš kankinuosi, bet gyvybė dar yra manyje. Priejau prie jo ir nužudžiau, nes buvau tikras, kad jis neišgyvens po savo kritimo. Nuėmiau karūną nuo jo galvos ir apyrankę nuo jo rankos ir atnešiau juos čia, savo valdovui. Tuomet Dovidas nutvėręs savo drabužius perplėšė juos Taip padarė ir visi vyrai, buvę su juo. Jie iki vakaro verkė, pasninkavo ir liudėjo dėl Sauliaus, jo sunaus Jehonatano ir viešpaties tautos, Izraelio namų, nes jie žuvo nuo kardo. Dovidas tarė jaunuoliui, kuris jam tai pranešė, iš kur esi? Tas atsakė, aš esu ateivio amalekiečio sunus. Dovidas jam tarė, kaip išdrisai pakelti ranką, kad nužudytum viešpaties pateptą jį. Tada jis, pasišaukęs vieną iš savo jaunuolių, tarė, ateik ir užmušk jį. Tas smogė jam ir jis mirė. Dovidas pasakė jam, tavo kraujas kris ant tavo galvos, nes tavo paties žodžiai paliudijo prieš tave, kai pasakėjai, aš nužudžiau viešpaties pateptą jį. Dovidas gėdojo šitą raudą apie Saulių ir jo sūnų Jehonataną, norėdamas, kad judo vaikai mokytųsi lanko gesmės, kaip parašyta Jašaro knygoje tavo šlovė, o Izraeli, žuvo tavo aukštumose, krito galingieji. Nepasakokite gate, neskelbkite Aškelono gatvėse, kad nesilinksmintų Filistinų dukteris, nedžiugautų, nepipjausitų jų dukteris. Jūs, Gilbojos kalnai, te nekrinta ant jūsų nei rasa, nei lietus, kad nebūtų ant jūsų derlingų laukų. Ten buvo pamestas galingųjų skydas. Skydas Sauliaus, lyg jis, nebūtų buvęs pateptas. Jehonatano lankas nesugrįždavo be nukautųjų kraujo, be galingųjų taukų, ir Sauliaus kardas negrįždavo tuščias. Saulius ir Jehonatanas, mėly ir brangus, kartu gyveno ir mirdami jie nebuvo perskirti, Jie buvo greitesni negu ereliai, stipresni negu liūtai. Izraelio dukteris, raudokite Sauliaus, kuris jūs aprengdavo purpuru su papuošalais, apsakstydavo auksiniais pagražinimais jūsų drabužius. Krito galingieji kovos įkarštyje. Jehonatanas nukautas ant kalno, Aš gailiuosi tavęs, mano broli, Jehonotanai. Labai brangus tu man buvai. Tavo meilė man buvo nuostabesnė už moterų meilę. Krito galingieji, sulaužyti jų ginklai.